depuis de loin, les nalcool et gratte franchement mon attend le mou pour la le bas franchement sens, mon et y attend le coup de basis pour la vraiment folle pas ma lance le mouvement. Yes, I. Tabac battement direct l'ambiance gomme. A 10 à 24 mais mi plus personne. Nous allez bim pas, nous rien que ça y résonne. À ce qu'il monter si la piste pour voir vraiment comment il sonne. Euh, DJ Seb, là où la félérée a déliré. Mais t'as son coma, délire coma, là où la félérée. Mais bon, si tu pas, laisse me rattrape ça en deux mots. Bajibana, comment on va ça? Oh, como va el sol. Oh, como va el sol. Oh, como va el sol. Oh, como va el sol. La miwa pour te fèk koman de moun le en plas An mode rien apet malgré qui fait la grimace Nina pète la tèt kan y le ka frine casse Franchement, t'es les gars le chien va comment Nina naïras rase en mode Pablo Escobar Nina y rase en mode aller retour jusqu'au bas Nina y rase en mode tu connais c'est quoi les bails Il a allez bye Ah oh comment on parle ça Ah oh comment on parle ça Ah oh comment on parle ça La terre. garde, mi analyse, mais sans m'esquiser. N'a haine des spécimens, franchement, et esquivé. La dit comment oral, ça l'a pas déjà ou excité. Ça l'est simple, efficace, pas besoin complexe. Oral, ça oh, en oh, yes, sans stress, en soupe laisse. Et là aussi, le café on caisse, sans yes, sans stress, en soupe laisse, c'est pour finir ou pas sentimental. Oh comment on parle ça? Oh comment on parle ça? Oh comment oral, ça? so alguma nous comment nous nous nous nous nous